Ana buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku, aku bola srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku inggih diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane. Lho Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati. Ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. buta gedhe loro. cokot sinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Nyuwun agung. Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. pun Kakang Yayi Werkudara. Sepira gedhening keluputaning pun Kakang, pun Kakang nyuwun pangaksama. So dene tanpa taliwara pun kakang sumusul ana ing sanggar pamelengan yayi kidhuh penggaling pun kakang nyumuruping siadewa swatara lama mapan ana ing sanggar pelanggatan negara ing amarta mula wektu dina iki pun kakang anti kadangmu Yayi panengah apa dene sawu jajar lan bumira tawu ya kuwi nakula sadewa sumusul kelawan siadewa mapan ana ing sanggar pelanggatan Dimas Panenggak para digage Si Adi Matura pun Kakang yen to dikeparengake kapireng dening kadang-kadang mu kabeh pun Kakang bakal nyuwun priksa apa to sababe dene sira Yayi Werkudara mapan ana ing sanggar pelanggatan mongko tanpa taliwara lawan pun Kakang darbe sedya apa sira Yayi Werkudara Moro diage matur marang pun kakang samendang aja ngantun karempit. karembit purwa madyolan wusanane pun kakang bakal midhangetake ing tetilo Dimas Dimas kadanging pun kakang Jodipati Wah Barep kakangku malah aku ngaturake geng panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku ngerti marang sasmitaning Werkudara nggonku tanpa taliwara mapan ana ing sanggar pelanggatan pancen ana sewiji-wiji ingkang dak gayuh ana sewijining gegayuhanku ingkang kudu kasembadan sira yayi darbi gegayuhan apa dimas mara digage matur marang pun kakang mbarep kakangku anane pendhawa gumelar ana ing jagat barep kakangku haku, Janaka lan kembar kuwi kono ingkang anakake ya kuwi Kanjeng Babu Kunti lan Ibu Madrim semono uga Kanjeng Rama Pandu Pandu bapakku ingkang wis nyuwarga monggo kewajibane anak urip ana alam padang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa junjung marang asmaning wong tuwa gandeng pandu bapakku wis ora ana. Mula ora kendhat nggon kun tansah nyuwun marang panguwasane dat Kang Murweng dat. Muga-muga pandu bapakku nggone mapan ana ing tepet suci. Diunggahake ana ing kasuwargan Tunda Sanga Jumbo lawan lelabuhane. Dimas. Apa to sababe Indonesia dimatur ingkang kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandu Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan? sarta isih nampa pasiksan dening panguwasaning para dewa mara gagiyayi yen pancen siadi ngerti lan pancen siadi bisa mresani marang kahananing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga pun kakang paringana dawuh sarta siadi matur kelawan pun kakang apa to sababe dene sira yayi paring dawuh ingkang mengkono Darma kusuma kakangku mula rajeng mukal, yen tur kakang barep kakangku ora ngerti marang lelakon ingkang saknyatane. Merga iki mau tak simpen wiwit aku nyumurupi kelawan lelakone. Bapa Pandhu Sawarga nganti tekan seprene. Ya lagi dina iki barep kakangku ndangu lan aku matur prasaja lawan barep kakangku. Siadi matura ingkang tetela pun kakang kepengin midhangetake. Ngerti yo. Yen nganti tekan seprene Pandu bapakku sawarga durung mapan ana ing kasuwargan isih nampa pasiksan saka panjenenganing para Jawata iki isih nampa pasiksan ana ing kawah Candra Dimuka mula di muktiya kaya ngapa para Pandhawa nadyan bebasan derajat pangkat ora kurang Pandhawa dadi wong kaluka Pandhawa dadi wong duwe bondo donya ora kurang nang yen to kahanane wong tuwa isih mapan ana ing candra dimuka bungah sing kaya ngapa muspra tanpa guna dimas si adiyaja guyon apa pancen kanjeng rama sawarga prabu pandhu isih mapan ning kawah candra dimuka nampa pasiksan para jawata ya pancen mengkono kasan kasunyatane barep kakangku puntadewa kakangku nyayi bareng pun kakang midanget sabdo utawa pangaturing siadi kelawan pun kakang tumuli semedot penggaling pun kakang destun temen ing atase pun to dewa pinutrakake dening sawarga kanjeng romo prabu pandu ewa dene pun to dewa ora weruh marang kahananing wong atuwaku ya sudarmaku nanging apa ya bener kaya mengkono lakon ingkang sira aturake kelawan pun kakang kena ngopo mbarep kakangku tambuh, merga kunduwana dasare mongko saka petunganing pun kakang werkudara kanjeng rama prabu pandu sawarga kuwi mesti kaning para nalendra akeh wong kang padha kedanan marang panjenenganing kanjeng rama prabu pandu sawarga tur tanggane ngastawa perintah negara ing Ngastina tansah tetekenati suci pepayung budi rahayu ngayomi mring sagung para kawula dasih hambek sadu budi penggaling Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga nanging sabab apa yayi lah kok dadi sedaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teko ora mapan ana ing kasuwargan nanging mapan ana ing kawah candra dimuka barek kakangku ana tetembungan saapik api menungso tau tate nglakoni dosa semono uga saola alaning menungso mesti kata betan rasa becik. Mula sapi-apike eh, Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga, ya Pandhu bapakku, mesti tau tate tumindak ala. Apa ingkang katindakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu? Teka sedane kudu tansah mapan ning Kawah Candra Dimuka. Nalika nyuwun ngampil lembu adat yen diitung perkara dosa kuwi dudu dosa. Nah, wong urip ana alam padang, sapa sing utang bakal nyaur? Sapa sing nyilih bakal ngulihake? Kuwi ora kena diselaki. Monggo nalika semana Pandu bapakku nggone nyuwun ngampil Lembu Andini. Saka panyuwune Babu Madrim tuk nalika ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini nganti kewetu pangandikane babapa Pandu. besok tumekaning pati saguh nyaur utange sarta saguh mapan ana ing kawah candra dimuka mula ora aneh dudu tumindak ala ingkang dadi jalaran bapa pandu mapan ana ing kawah candra dimuka nanging kudu nyaur lawan utange apa wis dingendikake dening bapa pandu sawarga mengkono dimas ya Si Adi matur kaya mengkono apa Si Adi weruh dhewe kahanane? Aku weruh dhewe. wiwit Bapa Pandhu dijabut nyawane karo Yama Dipati diwaning pepati nalika semana Yama Dipati nggunakake kemayan ya kuwi aji panyirepan kabeh sing padha nunggu gerai Bapa Pandhu padha kesirep turu kepati ora ana sing melek sing melek ming siji aku lorone kakek abiyasa aku loro dhewe Yama Dipati njabut sukmane Bapa Pandhu ora trimo rasane ngatiku tu mulai aku ngoyak playune Yama Dipati. Aku weruh dhewe bapa pandhi cemplung aku ning kawah Candra Dimuka nalika semono aku meh wae melu njegur ana ing kawah Candra Dimuka. Niatku bakal nulungi marang bapa pandhu. Nanging dipenging utawa dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo durung titi wanjine malah kakek Abiyasa paring dawuh lawan aku. supaya babakan iki aja mbok critake marang sapa wae nganti temeka dina iki mbarep kakangku dangu lawan aku lan aku lagi pisan iki cerita lawan mbarep kakangku kahanane bapa pandhu ing kemengkono mau dadi pangungkal panggasaing jiwa anak-anake supaya budidaya bisa nyuwargake lawan wong tuwa merga kewajibaning anak kuwi nyuwargake marang wong tuane senadyan saben dina isa munjung ingkung gajah duwe anak sing sugih mlegedhu ning nek kelakoane ora ngerti tata krama ora ngerti unggah-ungguh merusal medugal wong tuwa sing duwe anak kaya ngono kuwi senadyan isih urip sasat kaya dene wis anguk-anguk ana ing neraka jahanam mula barep kakangku niatku wis gambuh niatku wis nyawiji ora bakal kendu nggonku bakal mapan ana ing sanggar pelanggatan yen to durung bisa gawe srana nyuwargake lawan bapa Pandhu ing mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Koko rabu. Sasampunipun kula medhangetaken menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Jodi mati. Malah tumunten tukul kekrentekaning raos pun Arjuna. Dinten sakmangke kula badhe tumut dhateng Kakang Mas Panenggak. Inggih menika anggen kula lampah tapa wonten ing sanggar pelanggatan. mboten nedya juga anggen kula lampah prihatos menawi Kanjeng Rama sawarga Prabu Pandhu dereng dipuninggahaken wonten ing kasuwargan Koko Prabu semanten ugi ngrayipun kula kula ugi mboten badhe kendhat nderek dhateng menapa ing dados lampahipun Kakang Mas Werkudara nggih kok Prabu semanten ugi ngrayipun Ragil Sedewa kula ugi tansah mapan wonten ing sanggar pelanggatan dereng lega ora sing manah kula menawi dereng nyumurupi Kanjeng Rama sawarga minggah wonten ing kasuwargan Werkudara mbarep Kakang Gumbi. Mura diagisi adi midhanget to aturing para kadang-kadangmu kabeh. Yen to pancen kaya mengkono, pun Kakang Wura uga ora bakal keri. Pun Kakang bakal sak biantu kelawan Sira Dimas Haryo Werkudara. Nggone mbudidaya supaya dadi sarana ditampa panyuning para Pandhawa matur marang ngersaning para Jawata kanthi laku tapa brata. supaya di ngapura kabeh keluputan ning Kanjeng Rama Sawarga tumuli munggah ana ing kasuwargan jati di Dimas Haryo Werkudara. Didhemat dening pasewakan Sanggar Pelanggatan Negari Ngamarta. Nalika semanten dumi midhanget aturipun Sangya Para Kadang tuwuh kekerentekaning raos Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sigra arsa lampah semedi Sangya Para Pandhawa gangsal cacahipun ing mengajak arsa anyuwargaken ingkang rama nenggih sawarganata ing ngamarta Prabu Pandhu Dewayana. Gendel sangganing para Pandhawa datan mubah datan musik nadyan nalindring ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nganti kaya pratima kencana. Pratima tresih golek kencana Mas dumadakan sanggar pelanggatan kaya ketaman begawa. Peteng dedet lilimengan. Dupi kasrating sang Hyang Pratangga pati jelek wonten ing Madyapada mapan ing sanggar pelanggatan Sang Hyang Kanika putra den Sang Hyang Jatimurti akarya kagiat Sang Yopara Pandhawa. Dadosaken kagiat sotaning manah kula pukulun. Teka mboten kanyana-nyana. Sang Hyang piku narado ing sidik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ingeng mayapun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. kencang waru doyong pak pak pong pak pak pong bu beleng kali sedih sama si gawe iya ya ngir punta dewa ulang tambah karya bombong tias kulun orang lewat pengis tulun nampan nono ya kulup darmo kusumo kulup pun dicundo ko panglinggo murdo ama wahono kabagianing gesang kulo pukulun sinten ingkang pareng derek pukulun nah dewa ini rata uang loro uang telur rata ijen Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki Puntadewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya ya wis ora kurang kepenak. Pramtaku ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ngger kula Dharma Kusuma. Nrodo kakekku. Sarawuhmu aku ngaturake basa aku katuruh. Werkudara wayah ulun wong gagah, wong jlonet, wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun namanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis. Arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayoga nunggun mulenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa randhat pangestu lan tampanana ya kulub Janaka. Kula mendhinga jimat paribendayanana ing kasantosan. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kembar ulun tampa. Agar ya bombong tiasulun ora liwat pangestu lan tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana santosan, kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun. Keparang ingkang wayah pun dharma kusuma cumadung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Menawi kepareng keparang kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang. monggo pukulun kula dherekaken mados papan ingkang sepo sepi miwah sepen babaran ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun dharma kusuma pukulun kula cemadung dawuh ah ya iki ngene satine punta dewa prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan negara ing amarta dina samengko iki sayekti dudu pribadi ulun ing kepengin ketemu kalian para pandhawa babar pisan ora Nanging pancen ulun ki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa ngene mesu budi nggone tapa Brata kasinggihan mekaten. Lah, apa ta wigatine dene ulun kadhawan supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata. yen to sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki wigati bakal andangu punta dewa, ana ing kayewangan dina iki uga bareng sak laku ulun mekaten bukulun iya menawi tetilo mekaten bukulun dosa menapa ing badhe kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun sang hyang jagat girinata tetilo sang hyang jagat girinata ngersakaken suwanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma kula namung sendika ndederek lajeng dinten menapa anginipun badhe suwan wonten nersanipun Sang Hyang Jagat Girinata monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Hyang Adi pukulun dadi kita gelem inggih mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru ah yen pancen kaya mengkono ora usah datak ngenteni sesuk dawing sang iwang jagat giri pratingka ya sang jatimurti lawan panjenengan ulun kakang trada kula atur nimbali sawanipun punta dewa wayah ulun ing negari ngamarta dinten menika ugi mula kang saka kuwi aja nganti kesuwen dina iki uga kita ulun boyong marang kayiwangan munggo apa ta wigatine ulun boyang ngerti sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita kulub dharma kusuma menawi tetulo mekaten kula kantun derek Undadewa oh, kakangku. Ora kudara piye? Aja kesusu budal. Aku wene ana wektu, aku tak takon karo Narada kakekku. Ora kudara. Mangsa borong nang aja ninggal kelawan tata krama, ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami aning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedhela aku tak rembugan karo Narada kakekku. Yoyo Dimas ndak sumangga kelawan sira Yayi Werkudara. Nrada kakekku. Werkudara piye? Ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Nrada, apa dene karepe guru kakekku. Babar pisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang kayangan, luwe dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Buntadewa kakangku ditimbali munggah ning kayangan wigatine apa? Werkudara? Narada kakek ku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa to sababe punta dewa katimbalan swanana ing kayangan, ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene punta dewa katimbalan swanana ing kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kosek ta? Ulun iki pepati ing kayangan, tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Eh anu, ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa. Nanging sing jeneng dewa ya aja nganti goroh. sing jeneng Jawata ya aja nganti tumindak dura. Yen pancen atimu ngerti, ning nuwun sewu pangandikamu omone ora ngerti tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara, kowe dadi dewa sing pancen bodho lungal. Kose kose kose kose. Kose aja tak sebdake ngono kuwi to. Ana apa dewa kok diwedi disebake menungso? Eh, lah menungso ki nek metu kekuatane nyebake ki ya iso mandi. Dewa ki nek ora metu kekuatane nyebakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti. Mau, mau saiki saiki. Wah, dewa kok mencla-mencle. Gage, prasaja ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? wigatine tinimbalan ning kayiwangan merga Puntadewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Iya, ngene kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Kirinata. Yen pancen arep nampa pidana saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Puntadewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, iya, iya ora sah muga-muga. ngerti. ngerti. ngerti apa tegese sarta jalarane apa bakal dipidana merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa diluputke iya Gusti oh, saiki aku tak takon karo kowe Puntadewa ki tegese apa modar aku Puntadewa kuwi P ora usah nganggo P Puntawi luhur dewa wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa ki ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa ning swarga bapakku Pandu lan babu Kunti. Kenapa biyen nalika lair Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, dewa apa? Ha ya mbuh. Eh kuwi sing angel teng kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming punta dewa tok. Lupute apa meneh? Punta dewa wani nganggo gelung kelik. Mangka gegelung-keling ki mung diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak sak babak kawan para dewa kaya ta. Eyangmu ing ngetal kandha, Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung-keling. Ning dewa ki dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok kanggo gelung-keling? Kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakunku, karo jeneng punta dewa mau. sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunti Babu kena apa ling luputke lagi saiki kena apa ora biyen-biyen tok dawi supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku cetha yen to dewa mek bakal gawe Wisuna karo para Pandhawa cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa tumuli goleki keluputane para Pandhawa mula Kang Sangga iki saiki ngene wae ngene piye kowe iki senengane kok malah Wah, jan iki mau wis arep kasembatan Mboyong Puntadewa merga ana Werkudara lak kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa iki piye? Sing mangkat aku. Kok sik ta? Sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takut karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada iki guru apa dudu? Dudu. saya tak takut karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa Betara Guru tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu ha ah, ulun kongkonane Betara Guru wakile Betara Guru yen ngono sing mangkat ya udu Puntadewa ning Werkudara wakile Puntadewa Modiar aku ora lah bocah kok pintere kaya ngono lho wah jan eh ah. lah terus budaya aku sing mangkat Bulun mboten namung Kakang Mas Jodipati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Wela. Pukulan kula dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa pukulan. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat ki membengkak biaya kita kandhani. Kan, Wah, gelem apa ora? Gelem nek ora mampir-mampir lho. Bayo aku sagu. Nggih, kula sagu. Punta Dewa piye, Nger? Kula namung jemurung dederek kersanipun kadang-kadang kula pulun menawi telo kadang kula werku doro. Janaka miwah kembar. kepareng badhe minangka wakilipun ingkang pun Dharma Kusuma kula namung kantun nderek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun kencang warudaya pak-pak-pong pak-pak-pong bebele ngali cedhe sapa sing gawe. Nek tak pikir-pikir ya bener Werkudara kok. Iwang jati murti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa. Ulun minangka dadi dewa wakil, wakiling Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mulo, ya bener yen Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa. Wah, sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo barep kakangku ora tindak dhewe. Mulo. Tidak barep kakangku ya ora disalirani dhewe aku sing bakal dadi wakil kula ingin dados wakilipun bungulun ya ya ya ya wis yen mancen kaya mengkono ayo warku dara janaka kembar tak sowanake marang sang hyang jagat giri pratingkah ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur pandhawa padha nggunakake panglemunan aja nganti kaset mripat metu ning sanggar pamempelanggatan kene tumuli manjing ana ing kayiwangan Suralaya. Tuh, nrodo ake kok ayo tak dherekke. Barek kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadanging pun Kakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa to Werkudara? Dudu rusamu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakar ngerteni. Ya wis sakaremu, sakaremu. Wis kepenakno nggon kita mapan ning sanggar pelanggatan ya Darma Kusuma. Ulun budhal makayangan kan Werkudara Janaka apa dene kembar, sembah kula ingkang nderekaken jeng karep paduka Iwang Adi pukulun Narada. Sang Yawara Pandhawa nderekaken Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Pikul Narada. Dadi melang-melang penggaling Sang Nata Prabu Darmakusuma kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Panandhine sak mangke datan mobah, datan musik tasih lenggah wonten pelenggang Nata ing Amarta Prabu Puntadewa. Ucap ing mapan wonten ing sak jawining sanggar pelanggatan. Ingkang tansah midhangetaken sabdaning Jawata Sang Hyang Pikul narado nenggih garwaing ing Ngamarta putih Pancala Sang Dyahayu Wara Drupadi dupi mulat para kadang sekawan binoyong wonten ing kayiwangan nalika semanten sigra mlebet wonten ing sanggar pelanggatan Sarya Tawang Tawang tangis kagyat noting Ngamarta Prabu Puntadewa garwaning pun Kakang Yayi Wara Drupadi gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asal tawang-tawang tangis yayi ana wigati apa sarta bedar biatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing amarta mara diage matur ingkang kanthi pertitis yayi wara drupadi sinuwun sesemben kula pengayoman kula wonten ing madya padha prating delan boten nginten babar pisan bilih mekatna lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan kadang paduka sekawan inggih menika pun werkudara janaka miwah kembar binoyong wonten ing kayiwangan suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening sang hyang jagat kiripati pati kena ngapa sira matur kaya mengkono inggih kula badhe munjuk atur ujaripun para kathah sami nyebataken yen to pendhawa menika antiga sak petarangan setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar binoyong dening Suralaya teka paduka mboten derek dhateng tindakipun sangyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati. Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menapa paduka mboten rumaoske calan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun. iman temen dene kuncaraning Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten. teko paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka mongko werkudara jajanaka menika anggenipun tresna kalian panjenengan persasat ngungkuli dateng menapa kemawon buktinipun negari ngamarta menika anggenipun babat werkudara janaka ugi bebasan banting raga mres sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepengin dados nalendra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani nanging sabab menapa ing rayi badhe pinulunging para jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun nalendra ing amarta prabu darma kusuma jelek dadi buta sang putra dewa Ha! Drupadi, Drupadi nyoto kowe putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lalabuhaning para kadang. teko dulurku papat diboyong marang kayuwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalendra Ngamarta Dewa rambalekake adiku papat wae sungsang bawana balik Hayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Jaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora balikke adiku papat. Oh, sungsang bawana balik kayangan. Oh. Cukup. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Bejo tiba no ing karpet. Kula ora ngrasake lara endi dewane lekane aku. Ah! Gatut Kanca. Wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mun tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu iki lho. Awakmu mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye Pak Di? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Kuwi wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbaya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Hmm, diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nelok aku Pak Dik iki rasane kok ora member, di member-memberke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Garo kaca, wonten timbarat. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. jare wong atuh Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgodani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodho ka kapendheta manah kula kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kembalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho, Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Po. Antarja menapa malih kula. Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatut Kaca, Pandhawa menika tresna kalian Gatut Kaca timbanganipun Antarja. Mila menawi Gatut Kaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkara perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yai Prabu Darmakusuma. Bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas Dewa mapan nang sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pakde, ora san dadak nglumpuke Kakang Garukaca Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra e malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pengestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa, dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepelek karo aku, ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepingin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning Sanggar Pelanggatan, aku tak sik ndodhok korining Sanggar Pelanggatan. Engko aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa, ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepingin ngerti tenan, mengko aku tak ndodhok korining Sanggar Pelanggatan. Kowe oh, tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kusik iki, kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho, wet-wet kok teng krosa iki ana ngopo Antasena? Iki ana ngopo Antasena? Kusik to, dirembuk. Adilan, Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Pethana. Buta kae Pethana takon ana Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. bareng weruh butone Gren Sumana kok sampean mau maju. Mboyo ya maju sik. Lho, sing sing nom-nom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki kowe wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora semboto ora oleh goreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing ati-ati, Kang. Bye. Panjen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa. Dagon karo aku, aku Dewa Amral, kowe sapa Gatut Kaca. Ngerti karo ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werku Dara. Kowe ngopo teko Malang Kadak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sangkar pelanggatan yen ngono buta diwamparani keng gendak sikara karo wong ngatu aku Pandhawa. Ladal. Yen panjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. trimo. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Hoi kakangne Gatut Kaca, jeneng Montorjo. Ora trimo wong atamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-sening waduku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang Trimontorjo. Belopati sedaning para Pandhawa jajalen wuh lakon sembur mlonyoh awakmu Barat. dasar keporonyoto. Sopo kowe? Kowe wis ngerti aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to jenengmu Antasena? Hmm. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to ora, ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. sampeyan Pak Dipunto Dewa lho kok ngerti ngerti wae padake nek liyane ora ngerti ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe deh Moko biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Hmm, hmm, mula aja sok nesu dhe ndak mbebayani. Nah, gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Dipunta Dewa? Siagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okae menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darma Kusuma. Iya. Pendhone ndi? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ha nanti monggo kowe tak critani. ora sah wedi mengko tak critani. Sik, sampean nang kene sik ya. Are ngopo? Tak gawene bingung sapa? Pakde Dipolo Aku nek gawe bingung wong kae senenge raja sama-sama. Antuk gawe bingung piye? Pak ketiwasan Pakde! D. Wah. Ah. ah, ah. Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarto disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ngetokke piye dadane didak kok? wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ora iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Leku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku, Batak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Kae buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun nomore Lho, heeh, domongi ngayel ora. Muni piye? Ae sing gerang kae tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis anak Poso ngadewatan go nyumbat kambil. Eh, buta pengen tinjung akhirat nyawang utandang ono rata Madura Prabu Baladewa. Ben. Ah, ah, ah. kowe gedhe. Apa tumbah kowe piworo? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Puladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme onto sene. Wes sapa? Lek nomor panmu ganti nggo bengu Nata Prabu Puladewa. Sapa? Lek nomor depanmu Gatena Gobok kuwi utawa Mandura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kiai Alugoro kae Nenggolo. Kon namake karo aku nek nganti aku tekan pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngono Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa sing tak wedeni abamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggolon jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Ganjar. Anta Sena. Nggih. Tak cocoke ning Nenggala mletek metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro. Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro nggo nyumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jancah kocelok tenan. Buku arep piye? Mati dening Alugoro, tiba no legane atiku. kedadian. Ampuh tenan. Lagi ki aku weruh, ana buta kok kuat nadai kaya lu guru kaya nenggolo. Dik doyok liwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Tapi piye iki? Sing tak ndelke kowe alu ah, goro kaya lu nenggolo ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak ah, sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa wadake bendho? Wuku arepe dhewe. Pendhawa menyang Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis eh, anak. Apa rumahmu ora ono sing iso ngembani karo kowe? Apa rumahmu ora ono sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adik Kuntorowati iblis eh, anak. Minggiro. Tak padenane butane Dimas Minggiro tak padenane. Sik. Ora do grusah-grusuh. Mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya. Kena, Kang. Ning nuwun sewu, batin ki ya diasah, ora keprigelane lahir tok, ning batine diasah. Nek keprigelane lahir kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landeping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Akang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Ta omongi. Hmm. Apa iya? omongi. kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh, diomongi kok. Sopo Dimas? Hmm. Apa iya? omongi kok ora malang kerik walat yo. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten, Po. Malah omong omongke Malah Wong oh, ki anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakde wujud kaya ngono sebab apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang narado. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lho, wigatine? Heeh. bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh, lah njaluk kusik, kusik. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pak De? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sentika, Pak De. Nuri, ngistakan dawa. Nuri, ngistakan dawa. Eh, aku tak mangkat neng kayangan. Dewa rauna sing kuagang nandingi buta sing gede ne. Kaya gini tak ngguni gulung kayangan. Neng ngasih. Ah! Ah! arepa piyaine meneng arepa piyaine iki ra tau warna werna iya ning nyatane delon Pak Di Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe tapa beratane gedhe mula nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak iya Dimas Nah kae tulaten kaya ngene iki ditulat ora menggasah kepinterane lahir tok ning asah kepinteran batin kuwi ya penting ya wigati ya to Kang iya Wah, untur jo barang kuwi. Le didaya didaya wong mbahmu ki rajane ngula. Wangguri mun nesu Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa Naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho lho lho. Dimas kok tekan dindi. Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengawalan maneh ki luas. Naga ki nek nggon film iki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok wis. Mulai yo Kang, nunggu negara jumbo karo Dawing Siwa Darma Kusuma. Ya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping Samirana dom sumruping banyu telik Mangindra Jala. Ing bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwe-luwe aja nganti ana mungsuh ing kemarajal saka Sela Slaning Garu. Iya Dimas. Ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma. Monggo Den Pandhawa dibaya menang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo, tak ganti neng arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Yo dimasak kuming kari manut. Yo, Kang. Nonton ora, Kang? Nonton. Yo. Paman. Paman Bloso Jenar. dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang putra Ngastina dene paman Arya Sangguni bapa Prembahan Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula wonten ing Madyapada anak Prabu Ngastina estunipun kuwatir raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan Sasampunipun Maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar pelanggatan, mongko tumuli mboten medal saking pamelengan. Ngantos pinten-pinten dinten laminipun. Mila tumuli kula rembagan kenaning Kakang Premban Durna ingkang wigatos. Kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa Maduka anak Prabu Ngestina. Ndhengipun ingkang putra alampah tapa brata teka kadingaren dene paduka anak Prabu nglampahi tapa brata menapa ingkang jinangka. Lah, nadya ingkang bapak ing suka lima semanten ugi, Ger. Kula cumadong dawuh. Menapa to sababipun dene paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten ing sanggar pelanggatan tumuli amalampas medhi menika menapa ingkang kajangka lan gadahi gegayuhan menapa? Kemarang ambak bareng ingkang sejati dateng ing bapak ing suka lima, Ger. Badurna. Oh, wonten dawuh. Paman Haryo. Wonten timbalan. Kula mireng kabar. bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ingkang dados kekayuanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes pun kepengin nyuwargaken dhateng paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candra Dimuka kelunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepingin nitih lembuan dini Lamban menika ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandu mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lajeng kepareng paduka, "Nuwun sewu, menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa? Supados sak mangke ingkang paman saged mapan wonten ing kaswargan." Oh inggih, kan, Menapa lekas paduka ing ngados mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayuhanipun para kadang-kadang paduka Pandhawa? Angripun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan mriksa piyambak Rino pantraning dalu ingkang kula gayuh. Kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi badang. Menawi Pandhawa tasih kesang wonten ing alam badang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenjem, tuwin mboten badhe jenak. miwah kepenak anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ningstina. Mila gandeng samangke Pandhawa nedeng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendhalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi ditelok mekaten cocok kalian menapa ing sampun kula aturaken. lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngestina. Kula saged ngupamaaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawangipun. paduka anak Prabu mboten badhe saged eca mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados nalindra ing Ngastina semantur ugi kang bapa ing Sukalima ngger menawi tetela gegayuhan paduka anak Prabu menika kados mekaten kula namung nganyeng kuyung mugi-mugi menapa ing dados pandonga maduka dhateng sanipun para Jawata tinampi dening panguwasipun para dewa saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu ing Ngastina saged para dewa anyupet dhateng yuswanipun para Pandhawa dumugi dinten sak mangke menika kemawon, Ger. Boten oh, wonten dawuh Paman Harya Sengkuni. Wonten dawuh. Mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka, suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng kersanipun para Jawata. Menapa sababipun dene Paduka paring dawuh mekaten? Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Yang Pandya Betari Durga. ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing dandang manguri. Kadang kula Yayi Punta Dewa nembe katimbalan sowan wonten gak unen kayangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah paman Blasa Jenar. Nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan. Kacarita rawing sanggiwang permoni ya Sang Pandya Betari Durga. Jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kaget nata Ngastina Prabu Duryudana wae. Ya Sarawu Paduka Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga. Ndak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning pon Eyang ing dandang mangure tampan nono ya kula Duryudana. lo pundi nggo jimat pandya betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ateh sengkuni tak tampa gadhe lega legane atiku ora liwat pangestu tampanana inggih kula tampi dadosaken kagiat raos sing manahipun inggih wayah ing Ngastina dene paduka Kanjeng Yang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina yang kula nyuwun dawuh kados pun dipawartosipun anggen paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina Duryudana tak ambali kang dadi pengenti kaku marang sira kula putuku negara Ngastina yen ta dina samengko panyuwunmu sedha aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jati Murti lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kawani Wang Pikula Narada ya kuwi nimbali kawan punta dewa supaya di timbali munggah ning kayiwangan wandene wigatine punta dewa bakal diluputake mergo nganggo asma punta dewa sarta nganggo gegelung keling kang mangkono kena diarani yen to punta dewa ora bakal bisa selak meneh punta dewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandu Dewayana no. ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semana kowe wis tau tate matur kelawan aku yen aku ngudani panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang apa ingkang mbok ucapake marang ngersane yang wing dandang mangore. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kampuping rono Madyalaga besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat ragamu dadi panganing para baju barat sukmamu dadi balaning Betari Durga ing dandang mangore longgir Pawan wonten dawuh Dos pundi Pun disaguhi mawon Wong mati niku sesuk krasa napa perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani dijongko-jongko kaya ngapa wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka tumrap kula neraka le swarga niku rasa digagas panjenengan sampun kirang menapa mukti ngawi bawa nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina derajat pangkat mboten kirang bebasan alindra sugih bondo bandu. sugih bondo nalindra ingkang sugih brana picis sugih bandu paduka menika nalindra ingkang ngabebala raja sinembah dening para nalindra sak jagat kasuwargan sampun rinegem wonten ing asta paduka nalika sugeng wonten ing alam padang perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon nggih nggih menawi dalu mekaten pandya petari piye kula dur Yudana? Jenengsen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing Kayawangan Suralaya. Pejahipun Duryudana mbinjang sukma kula dados balanipun Pandya Benari Durga. Ragane Duryudana menggo bancakan para baju barat. Patobat, patobat. Dagat nekseni lho, Nger Duryudana. menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina Pandya Betari ing abdipun mate sengkuni uga upata kados mekaten menika tobat tobat sengkuni sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana kok ora mung ana ing jagat nanging nadyan mung mrapteng delahan kowe tetep tuntut karo laku jantraning Duryudana syukur syukur yen ngono aku nekseni sengkuni Kakang Durna pripun dewate sampeyan sumpah mboten Ketoke kok mboten ketoke. Nek ngonten sampean ora lahir batin. Lho, perkara kadonyan niku beda, beda dipati. Sampun ngatos meksa dateng kula. Ora sandal mbok peksa Patih Harya Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih, inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ra Kuntadewa ingkang ditimbali ana ing kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sowan ana ing kayangan Suralaya. mulo dina iki Ngamarta komplang. Ngamarta suweng ora ana sapa-sapa. Ora ana sing lenggah dampar negara ing Ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Analendra sak Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kuwi minangka dadi Nalendra. Negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Ya, oh, istaken dawuh. Paman Blora jenar. Wonten dawuh. Dinten samangke kula tresna tabaken para soto Kurawa. ngamarta dados ke setunggal kalian negari Ngastina. Diblengket dadekke siji. Mumpung Pandhawa mapan ning kayangan Suralaya, nek nengestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga Mang Budal ngetapake para satra kula. salajengipun kula nenggo dawuhipun Pandya Betari Durga. Ora usah ndadak walang ati kang dadi penggalimu ya kula putuku cah bagus. Eyang mudandang mangureng bakal ngawat-awati laku ning para sata Kurawa mung bakal mlengket negara Ngamarta kelawan Gorong Stina. ngestaken dawuh. Kowe ora usah ndadak jengkar saka dampar. Ora usah ndadak jumangkahke suku ngrembiyahke asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan apa kang dadi penjang kamu? Lho iki ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Panji Betari. Aja nekake lakune para sata Kurawa Watawatana ya Kumbayana. Oh nggih, nggih ngestaken monggo sareng kalian kula Panji Betari. Ngaglah ngger kancang kaya mentang kaya gendewa. Ora pangling ki anakku lanang Antasena. Heeh, oh, oh, Pakde. Pakde Kartomarma, ya dasar para nyata. Antarja inggih wa kula ingkang putra pun Antarja. kok nggawa wadya bolos gelar papan Kurawa ora pangling gendera ora runtek tumbake nganti kaya jati ngarang. Arti tindak endi, Pak Dhe? Antasena piye? Wale-wale opo? Lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Eh, Goroh, kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah. supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane areng rondane negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Mergo krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta komplang. Ngamarta komplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian, lah kok bener kabeh pambatangmu? Mula aja sok ngapusi karo aku. Aku tukang ngapusi kok diapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Loh, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung. Bali ning Ngestina. Kowe ora bali, aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pak Dipakdi Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa ngene bakal blengket negara Ngamarta. Mesthine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing argahe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta iso bedah dadane Antasena. Wah, ladala. Wah, piye? Edan Antasena ki wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pak Demu, sing tawet dene apamu? Ora minggat tiban tanganmu kene margane patemu. Aja mbok sisi kroyoken Kurawa legane nganti ora bakal tak tinggal ucap. de Maceió. cocok tumbak jebol dadamu meneh kok malah mundur nibani makne cilik. Coli, Man. Coli-coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kalto Malmo, Kakang Cultayu. Heeh. Mm. Jale sampean iku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Ka iso muni ngono. Sampean sik ngomongi kula wae nek ngamal to cuwung coba. Ngamarta la ana copo-copo ayo padha diblengket negara Ngamarta. Sing umum kuwi kaya ngoten wae copo. Aku seko copo. Seko Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Anta Cina, Antarja, Gatutkaca. Kurawa bubal lha kalu-kaluan. Kalto malmo nggawa tumbak. Anta Cina kok ditumbak? Anta Cina sambel mledhek kuwi lha apa-apa? kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon kalto mawon candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak klothak kula wis modal cah kae gletak candak sirahe jebleske lemah bablas cul tayu Sopo? cul tayu sapa cul tayu sing cetha to sur tayu la kene iso maju. Mm Ketemu Antoljo. Polo ali Antoljo. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng, Man. Amo culo mlata, jam mlata ora ngerti gadut kaca teko dhuwur, nimbles silah kula, klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula, kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di Diuntil. diuntir diuntil kulo munggah duwul banget duncalke lajeng aja nibani sampean akeh papan jembar kok iso pas kula lajeng cengaja. mesti kowe nembung gatut kaca ambok ah, cumpah ola jeneng wong gelut niku ola ana kok kangcenan lah ana kowe ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana candhake aku dunjalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan wo kula jan ngucap alhamdulillah eh kuwi karo makne cilik kaya ngono kok malah seneng nibani makne cilik pun man kula cuma akan man boten sah mblengket ngamal to apike bali mawon niku wong telu niku algojone ngamal to isih do urip kabeh Anta Cina Ontoljo gadut kaca nek sampean ajeng maju mangicipi kepelane Ontoljo Ontosina. Pun ngoten mawon. Hah. Jaman didit mang ibu. Lho. Argo ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eceh eceh. Eceh. Estet. Heeh. Engko njaluk aku sing bayar. Ngomong tok ngapusi. Eh. Nyaman iku wis tauwe kulawa dikon madang kabeh ndur minggat. Asalae kok mangkel aku. Pun. Lu njaluk sing, Man. Heeh. Mm Kali obat. Lho. Niki lho, diantem gatel kok timblis menyonyo. Ya, tampan ana. Iki salep loso jenar rampuh. Ah. Oleskan sebelum dipakai. Loh, eh, iki klerundeng ki nggon aku, eh. Uh, patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Aja keri nang ngesak ngono lho. Eh. Ah. Sapa sing urung maju? Kuwatak, kuwatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Mo mo mo Mung suwe. rene to nek omongan ki ora nang jero nang jaba men ketok nah ngono ra ketok ah, amuk susu sura mrata jaya mrata imbang yen popo-popo podo padha sumbari oke mungsuhe anak-anak pendowo lho sapa wae man antasena wah nyuwun ngapunten nek antasena kula ra wani rawani. Rawani mergo bocahe ndudundugal kewarisan. Tutututur dasare Antasena niku dididi ayomi dening para dedewane. Mula nek kula musuh Antasena nyun ngapura kula ora wani. Lili liliane Antasena, Mas. Liyane Antasena, liliane Antasena. Antarja. Antarja. Antar. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja. loro rawani ora wani memergane antarja niku nuwun sewu nikne niku mbahne rarararajane kula nenek nganti kula wani karo antarja antarja nesu wawa wadul mbahne kula sak donya dikreke goleki kula kabeh kukula madang ketemu kula kula turu parani kula napa mboten gegerisi Oh iya iya. Lha lha nggih, mula nganggo pikiran nek arep gluti pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, mama modar tenan. Ha ah, iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Mas. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatut Kaca. Nah. Lha lha nggih, telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wani muru sapa? Nenek onten wedok, Man. Oh. Ana ah, mek wedowe aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang salep. Ora. Senengane ora. Amo Suramrata jejejaya mrata mamang semiki ora trajake Monggo nggawa plinteng tak plinteng. aku kok yak-yakan. Makne jeneng disambar sak penake dhewe, ora menang tempilinge sirahmu Antasena Piye, Pak Dik? salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku mengelegani mama-mama cilik sengkuni. Hmm. Aku dididawi supaya ngajar kowe, ning jelas aku ra wani to. Ha iya. Mula aku tak etok mrene. Heeh. Aku tak takon kakak-kakak karo karo koko-koko-koko. Kowe kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Ngrasak oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku. tenan ta wae. Apa-apa pancen aku omongane kok kok kok kok kok kok kaya kok kaya ngene. Aku arep Takon? Takon. ta takon takon sing nguncalke durma gati maso? apa? Kakang Garuk Kaca. Tututulo engko tak ketemu karo gagagaga Garuk Kaca, Garuk Kaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Ngone kebablasen. Lah lah lah mumula aku tutu tutu tuntunan. tuntunan. Gagagagaga Gatut Kaca, Gatut Kaca kon mrem-mrem-mrene. Ya. Kakang Kaca. Heeh. Ku golek Pakde. Oh ya. Kang. Oh. Golek Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren golek aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mung suwe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Ah, ndase no? Piye? Oh, kok kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang garu kaca, iki rasane kuwatir. Mama mama tra-tra. Tratap. Tratap ya aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwo. Heeh. Kok kowe pancen bocah sing nganga-nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula wa. Tak tak tak tak tak tak. Tatak dandut. Ora! Karo gegatur kaca kok ngerti dandut. Tak tompo. Inggih. Sesing sesing nguncalke Durma Gati mau. Kula. Kok kok iso bener sengkuni? Pancen kula paske. Nah, gagacut kaca. Wonten dawuh. Aku njenjang jaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncana penerna papapate sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin teklek. Oi. Oh, Kakak karo tak gembol maejan, men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske pate sengkuni tak tinggile cengelik. Dun sewu, kok sami mboten remen ini yang pati sengkuni. Sesengkuni iki cangkeme elek. uang tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming pendak-pendak ming pendak-pendak ming pendak-pendak ming pendak-pendak ming pendak-pendak ming pendak-pendak ming kongkonan. Jajal ngapura telakku sok konslet. Oh tu tu tu tu tu tu tu tulung tulung uncana pasna sengguni iki saken dawuh Nggir? Iya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gagah Gatut Kaca, Man. Asli sumpah. Gagah Gatut Kaca. Kowe dikapake Gatut Kaca tetetet tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candak sirah kula digomunggah. Terus diuncalke. Nyunyun ngapura nek tibane bener sampean. Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki cara ngendi? <laughs> Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis melayu ngulon, kowe melu ngulon, aku melayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Ku kula ora ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae najeng niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel, cengel ngoten niku. ilmu hitam. Wedhus ya. Asli man, mboten gara aku lho. Dadi Gatut Kaca sing nguncalke kowe. Nggih man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani dak sia karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatut Kacae. tuh patiku kok gak enak. <laughs> Kakak-kakak pate sengkuni mesti arep mbah i i Iya. Nek ra prayitno ngati-ati. Sekon dhuwur clorot-clorot bacok mutar. E. gendang batik. Iya, Nger. Aku tak takon, citraksi mau apa tak uncalke? Miturut karepmu dhewe apa citraksi omong apa? Siwa citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Mm -mm. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele patih sengkune. Ngandel ora. Menungsa kaya ngene kok ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nger. Wonten dawuh. kowe ngerti aku sapa panjenengane yang kula eh, yang pate. kudune putu karo mbahne ngabekti aku jaluk tulung, iya kawanan mumbul pasna citraksi lak walese nggon bun ya nggon bun-bun men jemblong men modar wong mriko putra panjenengane ora perduli. aku ki diwanene karo citraksi ki ora pisan ora pindho jaluk tulung jaluk tulung coba iso pasora nggon sirah tak gejlike nganggo tunggakku lho iki kesaken dawuh ngertine artak bales wong limpat seberapa jagat. Wong limpat seberapa jagat wis tamat niku ping kula mandhat dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep mbales arep ora niku kula wis paham. Nggih ta? Heeh. Hmm, hmm. Kok gegerku mak cerek. Mungsuhe bendo. Aduh. Ya. Yeah. untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Lah iya. ora kena lenga tawon rekoso re. Eh mundur mundur anak-anak Pandhawa angel eh, Kang, iya di mas, bener ngendikaning siwa darmo kusumo. Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta. Iya. Mula aja dikendoni. Ayo, kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak klisike ing kawula, ana kekumpul aning para kawuling padha glenak-glenik, perlu ditakoni Kang, duwe karep apa? Ya Dimas, ayo. dipageri pageri sing bibit negara Ngamarta. Dimas Santosena pun Kakang Mung Karimanut karo kersaning sira Yayu Antasena. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, pun apa iki? Ingin sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dateng pun Punta Dewa nanging sabab menopo Dine Punta Dewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menapa dene kembar. Ah, mugi antatos ing kawuningan. Hingga wis saking Werkuda ranggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni warni dhateng ing Kraka Sidi Pangudal-udal. Tumuntun Werkudara paring dawuh. Bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adikru namung wakil ingkang Kraka Sidi Pangudal-udal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Radha mekaten. Ha ah, nggih, Monggo mitra tengeng roko ing sidi pangudal dal menika sampun sak traju ing nami adil. Dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Mila sawanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan. Ha ah, nggih. Tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sawanipun Werkudara sak kadang. Werkudara, nggih. Arjuna kembar. Padha Arjo sak kita. Yo, slamet tek aku. Pangestu paduka pukulan winantu ing karaharjan. Ini pukulan wilujeng ning sambi kala sowan kula. Aku ngaturake basaku katuru. Iya, iya. Werku dara ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu. Merga pangestune wong sengit. pangestune wong ora seneng kuwi ora bakal ndayani apa-apa sarta nggon ngunampa kelawan sembahku mongso borong harta tampa lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa nah rada bocah kok pintere ra jamak-jamak ngatas-atas lidi kakang rada kasinggihan mengaten, kita ngerti apa to sababe dene punta dewa ulun timbali ya aku wis ngerti ngerti saka sapa saka nrada kakekku Kakang Rodo, kunapi? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Rodo sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali. Ya wong nyatane kula dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kaliyan kula. Arep kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi kula mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumuntun ngati balana ing salajengipun, Dik. apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita siji nganggo jeneng Puntadewa loro Puntadewa ngagem gelung gelungkeling bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mongso borong jer kowe wong kuwasa wong duwe panguwasa mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara teko sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono? Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa. Ing pengajap supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. kaya ngono kuwi apa jeneng adil kaya ngono apa jeneng wis satraju karo jejering diwaning para dewa ingkang mangreh kayangan suralaya werkudara apan keluputane kadangmu ngagem asma puntadewa lan gegelung keling mau ora bisa dingapura yen pancen puntadewa mbok anggap luput aku wis tau tate matur karo nrada hakekku kena ngapa nggone ngluputke jeneng punta puntadewa lagi saiki Gon mung luputke Puntadewa nganggo gelung keling lagi saiki. Kena ngapa ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi, kena ngapa ora mbok luputke? Teka lagi saiki gon mung luputake karo kakangku Puntadewa. Wah. Jroning gon mung luputke kelawan Puntadewa iki, aku ngerti. Ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah dadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gagih paringa dawuh arep kapake aku sak sedulur iki aku mengkari manut jernyatane aku titah nyatane aku menungso dewa sing paring penguripan karo doro, dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani duwa kekarepane guru agekku, ya sesembahanku betara jagat giri pratingkah paringa dawuh sing cetha ora usah dadak wigih ringa-ringa betara manik moyo miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer ong tinon ler kakonang sulm sorot etahan badan kasuran bajaring purnameng gekono dasari mongso katigo ong mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang roto punapi cetha titis aturipun Werkudara. Ah, mila ampun ngantos baen-baen nganggep dateng pun Werkudara. Tos pundi? Kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti batara Guru. Ing mekaten kula badhe waloka kan pun Bratasena. Kula semanggaken menawi paduka mboten lingsem kula semanggaken. Werkudara, nggih. Pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita? Ana titah ingkang kepingin sarta duwe kegayuhan Pandhawa Sirna. Mula kang soko kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti ora usah dadak mbok kekalang rembukmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup Payah ulun Werkudara wis ngerti. Yo, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemareming titah sing jaluk patine Pandhawa. Aku ora bakal selak urip ngenteni apa sing dinteni mung mati sing becik mati sing sampurno gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe kuwi mati sing sampurno aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot eh Werkudara aku malah kaya ngono tembungmu iki piye ya yes, Ben ora usah melu-melu yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Jemblunglo aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjuk atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja wis aja nganti jigo perkewu kang dadi penggalewu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplungnung ning kawah Candra Dimuka. Ah, werku dalai bocah piye? Ah, kencong waru dayong pak pak pong pak pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe lah piye to nggih Kawah Candra Dimuka iki panggodhokaning sukma ingkang nandang keluputan. Lah kok malah kita njaluk kepengin dicemplungake ning kawah? Panasing geni Candra Dimuka kuwi sewu panasing marcapa, lah kok malah kepengin dicemplungke ning kawah? Wah, ya wis ben. Wis tak niati. Kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. ya to yen pancen kaya mengkono ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati kene nyemplungake kita ana ing kawah candra dimuka ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati adiku terus tak gendong ya tak nyemplung dhewe nang kawah candra dimuka saking langit kelap-kelap katun lir kin saking risang mawe gandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias bali wulat ah, bocah kok kaya ngono lho tetek sentosa kaya gunung waja atine si warkudara kakang rodo menawi sampun perkawis menika malah sampun paripurna tegesipun tegesipun maripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, menen nika ya kebangetane nuruti karo pamotahi Betari Durga ya. Lah wong pamotahi Betari Durga menika ala elek kok menen wong sing ngudaneni menika ora panjenengan Pak Sambi mawon mboten mang dahar nangkane ning gabul pulute. Bejo Ciloko bungah susah kepenak lan rekoso kula ingkang badhe nanggel. Kula tunggak waru godhong dadap tegesipun mboten melu-melu mboten melu garap. Nek wonten menapa-menapa kula trinyangga piyambak Adi Pramesti Bathara Guru. Wah! Pandhawa Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta. Wah, kaget aku. Wah, lha kok ana buta gedene semono mlebu ning Bali Marti Kundamanik nganti ngrontoke usuk. Heh, <laughs> pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pono, luwih cetha. luwih eh, pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Ung, Mas Tunama Sidam skaring bawono langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bethara Gulu. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ana ing kayawangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing isa nyampurnake lawan patiku dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayiwangan sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku aku sirnakno aku patenono supaya inggal mancing ana ing kasuwargan uriping dewa amral ing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan Kakang Rata, kenapa? Yaksa menika nyuwun pejah. Pejahi, pejahi. Apa jare Pandhawa ora lubote dipateni kok? Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriku. Ah, menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburun. Lenggosok baline. ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki dewa amrah guntur geni guntur angin Guntur geni guntur angin kok nginjen tok Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Warataya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemai, Sapa sing nandura lawah yuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika, ha panjenengan sampun tumindak mboten prayogi? Tumindak menapa? Ah, nembe kemawon klakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kalian lampan menika. Sing kandha sapa? Ah, panjenengan menika nuwun sewu. Mergo nuruti karepaning Betari Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cetok paning Alpadiku Adi Pramesti Batara Guru. Ah, menika mangke kayangan geger lho. Cestri Sulo Tampanono Bolo Gage Tiba No Cis, ah ah, cis pripun? Kemomo lho mboten? Mboten, Kakang. Ah, ora saya. Pusaka kadewatan sing ampuh dhewe cis Trijula Ratu Momo iki ada di apa kayangan? Lha cuma gak cuma gak Aduh. Yakso, aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mbo ya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh, mati. Kakang. Bathara Narada ora wedi. Ra. Ora wedi. Eh, yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning mek ulun ora. Heh, kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iku dudu perkaramu. Wis kana, dioyak. yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka anggere-anggere kautaman dewa amral yo doro guru yo aja mlayu ah eh. tulusa anyokroning mring sang resi jahnawi suta setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna yen kadang-kadangku para pandhawa ninggal negara ngamarta lho pawunden pandhawa nilar negari ngamarta iya tindak dateng Puntilan wigatosipun menapa? Pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni. Mula pun Kakang tumuli nganti lawan Sira Yayi. Kadangku garbaro sis supaya tilik marang karan negara Ngawarta. Nah ngaten kok Prabu. Suawi kula dheraken ing galo rawuh wonten negari Ngawarta Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngawarta. Wah, Yayi Kresna aku sing teko Yayi. Sopo Prabu? Ya. Melajar-melajar. Wonten menapa? Yai, kadangipun Kakang. Pun Kakang niatku bakal sowan ana negara Ndorowati. Nanging kepasang yogya katujuh ing pun Kakang pinanggih lawan sira Yai ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani, kowe tak kandhani. Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. No. aku krungu kabar tembang rawat-rawat dene tombok bakul Sinambi Woro. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang Prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Gatut kaca Antarjata sin ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono. Sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol. Ana buta ingkang gedhene kliwat ukur. resmi turut kabar pendowo dipangan karo buta kuwi Kresna. sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun atra sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa pukulun teko mlajar-mlajar? Semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat Padang menika keparingipun maduka pukulun Kresna. Kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho, geger sababipun ana yaksa ingkang ngerusak kayuwangan. Yaksa ingkang kliwat tukur. jalu ruwat nanging ulun ora isa ngruwat lawan yaksa, tumuli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat kulun Sang Hyang Jati Murti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kulatri seminggah, kulatri seminggah. Butanipun kados menapa? Kula nyembadhe nandingi pukulun. Eh. Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Sangartiku ora ora taku bereng to. Kula ingkang badhe nandingi. Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adiku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karepmu piye? Kok Prabu? Piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngias dateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas Paus saken kok Prabu. Wah, Wah! Wah! edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Lah duri Mas pausaken. Setyaki. Wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek dindi runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra Ndorowati eneng loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap ki mawon lajeng arit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. karemu piye? Kok ora bulatri seminggah yaksa menika kling badhe mapakaken ora bu. Ah. netrane nganggo rapuh ah, sabdane kukila ring kanigara saketer kene dongane kung lir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa hakon karo aku aku bolo srewu kowe sapa aku dewa amral kowe sing oyak-oyak betara guru dasar kepara nyata aku inggih diutus supaya ngayomi marang betara guru lan mitulungi kalan panjenengane lho yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu ayo Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo Neng kene ditemtokke kowe apa aku sing tekaning Pandhiha. Cokot tugel gulumu arimah-rimah legane ati kowe. banting buta gedhe loro. Cokot sinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Sileh ungke genti kalinde. Teko kowe mangkono pangudas Maraning yaksa. Yayi Prabu. Lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Kakak Rabundarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana bali. Wah! singgian kakang sapa kak pak eh betara guru gong betara guru gong ya ini kok is mangkati muridnya dong datangi betul betul betul betul kok is seneng roh cangkemku waduk tukunan terus tukunan jengkol mau ini betara guru ini dong ora dong no aku sekolah eh ayo ini udah guru sekolah betara guru dewa weh Dewa. Mm-mm. Edan eh, iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok oh, keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Eh Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang, kakang-kakang oh, kuwi ngopo ta? Eh piye? Kulo sampun ngrumaosi doso. kula lepat kayangan Suralaya lebur. Eh, sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing Kose, Kosek. Saihau tak takon karo kowe, kowe gawe dosa apa? Hmm? Kowe iki dadi sesembahaning para titah. Sak laku jandramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawu gawar -ngawur. glewar ngawur Pak Kartine. mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omong jujur. Inggih. Inggih piye? Kulut. Kulon gadahi kalepatan lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah Kakang Semar Kakang Semar Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Wah wah asu Kaget aku Pratok ndasmu kowe eh. <laughs> kula pacul cengle tenan kowe. Pacule tak deleke. Ngayal tenan kok panjenengan. Eh lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Gong. yo melu bapak yo neng ora anggota antel das. <laughs> Aku ngerti nek iso kae sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mula nek rata ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndarep terus mripate isih abang. Nesu ora aku? Nesu ora aku? Belum tak lapor ke apa? Lapor ke sapa? senengane ora. Lah tekan kono piye tro mbah wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki yoga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya wis nang kene wae. Heeh. Gemprong. Kembar. Wonten dawuh ka Mas, kula wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, oh. yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. ikhlasno upama mati ya mati ya urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah candra dimuka oh. wujute biru ingkang ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teka iki ana ing sukma loro ingkang katon anteng wah iki sapa Atmajaku nggih putraku wong gagah, putraku wong jelunet. Ora kudoro Janaka kembar. Sirawus dewasa kaya mengkono atmajaku. Wah, Pandu bapakku. Oh. kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani wah Badrim pandu babaku ora nono jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah Kanjeng Ibu Madrim Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul kula nderek jeng andika nggih Kanjeng Ibu kula nderek jeng andika Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janaraka Kanjeng Jayadara kembar. Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tu mrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Ngger wong atuwa kita madrim lan Pandhawa nyaur lawan piutangi. Krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong natuamu. Musik Sudara Arjuna. Iye. Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis Budi budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa mukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka ya kanthi mukulun. Kahyangan Suralaya. Mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya Gulung Yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwi nata ing Darawati. Kenging pusakaning Dyan Arjuna nantinya mung sak gelagah babar sejatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Joko Tugel gulum. Joko Tugel dadi papat. Er. Er. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora ah. krasa. Ora ucul. Ijik mempeng ra jamak jan. Eh, sinuwun sampun sami babar jati ning wujud. Eh, kula aturi emut, Ndara. Eh, sisi mudun ana ing negara Ngamarta. Yayi kadanging pun Kakang mbarep piye? Saksuwening siadhe mapan ana ing Kayiwangen. Monggo kabar ingkang dak tampa siadhe dicemplungake ning kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru. mung nggunakake rasa sengit kelawan titah itu mulini bage pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput geni ning kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa mengkono Dimas yo mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku Mula nalika aku manjing droning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing kayiwangan. Weh dalah adikku, diadiku, werku, Dora. yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon dudu aku. Nanging Pandhawa lima cacahe klebu mbarep kakangku jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan nyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane mbarep kakangku sekawit aku wis matur bocah ing ngendi anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disudo dosane ing kalu munggah ning kasuwargan apa sing ditindakake dening pendhawa wau nyatane wis kelakon iya iya dimas Nyai Werkudara gendongan Nyai Darmaji ayo bali marang negara Ngamarta. Wah, iya. sapa wae. Pandhawa dijongko patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, keton-ketoke padha bingar cahyane klakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo, ngger kula dherekaken. tuh jagat tok mungo-mungo baning sak pucak ing wukir marbak bangsa mirat keneng sorating surya megalan gunung gunung Purnandara, "Ya. Pancen bener. Ngendi kamu Semar nggih? Eh, mugi-mugi sedaya menika dados kaca benggala, ya. Supaya sedaya menika eh, kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga." nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados tiyang sepuhipun dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya suwarganing donya ya ing ngakirat. ya amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dateng tiyang ingkang sampun boten wonten ya tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wonten ngorbanaken menapa kemawon Kinaryo Anjagi dateng kleresan lan tansah nengenaken dateng bebener. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya pinanggi wilujeng ning sambikala. Mboten manggil angstunggal menapa Sura Sudira Jaya ingkang resuh brasa tamilah Darmastuti rayu sami makarya Rayung samya pinanggih. Eh kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih, Ndara.